D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Internationalen Dag vum Fridden Fridde léisst sech net dekretéieren, et ass e Prozess. Fridde brauch eng Transformatioun vun Häerzer a Geeschter, déi Joerhonnerte vu Kricher a Gewalt staark mat der Iddi geprägt hunn, datt de Mënsch e gewalttätegt Déier ass. D'Zukunft vun der Welt hänkt vun eisem Wëllen of, sech wierklech wëllen ze änneren, vun eisem Wëllen mat der Kultur vun der Gewalt opzehalen. Mat dësem Objektiv am Kapp hunn d'Vereenten Natiounen d'Joerzéngt 2000 bis 2010 d'Joerzéngt vun der Erzéiung zum Fridden an der Non-Violence dekretéiert, fir an dësem Joerdausend eng Generatioun vum Fridden z'erzéien. Un dësem Bau vum Fridden schaffen d'Bahá'í uechter d'Welt scho méi wéi 150 Joer. Si kréien hir Inspiratioun aus de Léiere vun hirem Glawen. Hei e klengen Extrait. Ech bieden iech, jidderee fir sech, all är Gedanken an äert Häerz op d'Léift an d'Eenheet ze riichten. Wann dir e Krichsgedanken hutt, widderstot him mat méi engem staarke Friddensgedanken. E Gedanke vun Haass muss zerstéiert ginn mat méi engem mächtige Gedanke vu Léift. Krichsgedanken zerstéieren all Harmonie, all Wuel, all Rou an all Zefriddenheet. Gedanke vu Léift schafe Bridderlechkeet, Fridden, Frëndschaft a Gléck. Et kënnt ee mengen, datt dat wéi verréckt kléngt, wéi en Dram, wéi eng Utopie, mee et ass haut eppes, wat jiddereen op dëst op der Welt sech vu ganzem Häerze wënscht. Mengt net, dass Weltfridden en Ideal ass, deen em deen et onméiglech ass z'erreechen, schreift 'Abdu'l-Bahá. Fir Fridden ze schafen, a fir dass de Fridden soll daueren, brauch een Gerechtegkeet. Sech fir Fridden anzesetzen, ënner allen Ëmstänn, verlaangt Courage, e staarke Wëllen an e Glawen. De Glawen, dass Fridden Gottes Wëllen ass an dass hien eis wäert hëllefen an deem wat mir fir de Fridde maachen. Wéi kënne mir um Fridde schaffen, wa mir net eist Bild vum Mënsch änneren? Net e Mënsch, dee wéi e gewalttätegt Déier agéiert, mee e Mënsch, dee vun Natur, vun Natur aus nobel ass, am Wiesen hier gëttlech, aus der Léift vu Gott. E Mënsch, an deen een d'Dugenden an d'Schéinheet vu Gott erëmfënnt. Bahá'u'lláh schreift, Ech wosst meng Léift fir dech, dofir hunn ech dech erschaf. Du bass meng Luucht, a mäi Liicht ass an dir. Ech hunn dech räich erschaf, firwat erniddregs du dech zur Aarmut? Mee dës Schéinheet an dëse Räichtum existéiere potentiell am Mënsch. Erzéiung ass néideg. Geeschteg Erzéiung erlaabt dem Mënsch, sech z'entwéckelen a sech z'entfalen. An hei fannen d'Reliounen hire Sënn. Si sinn do, fir dem Mënsch dës Erzéiung ze bréngen. fir him et z'erlaben, déi gëttlech Dugenden an him erauszebréngen an z'entwéckelen. Et ass d'Verantwortung vun de reliéise Leaderen, dëse Message vu Léift a Bridderlechkeet z'ënnerriichten an ze verbreeden. Eis Differenz ass eise Räichtum. D'Fundament vun der Schéinheet ass d'Diversitéit. Leider fanne mir nach vill reliéis Virurteeler an d'Meenung, d'Exklusivitéit vun der Wourecht ze hunn. Mee, sou soen d'Bahá'í Schrëften, d'fundamentaalt Zil vum Glawe vu Gott a senger Relioun ass et, d'Interesse vun der mënschlecher Rass ze sécheren, hir Eenheet hierzestellen an tëschent de Mënschen de Geescht vu Léift a Bridderlechkeet z'entwéckelen. Passt op, dass dëse Glawen ënnert iech net d'Quell vu Mëssel a Sträit gëtt, vun Haass a Feindschaft. Haalt iech un dat, wat iech een den anere méi no bréngt an iech vereent. Wéi kann ee Fridde schafen, wann een net déif a sech selwer d'Prinzip vun der Eenheet huet? D'Wuel vun der Mënschheet, sengem Fridden a senger Sécherheet kënnen net erreecht ginn, éier hir Eenheet net fest etabléiert ass, seet Bahá'u'lláh. Dësen Appell fir Eenheet ass keen Appell fir Uniformitéit oder en Appell fir säi Glawen un déi fundamental Wourechte vu senger Relioun opzeginn, Am Géigentheel, et ass d'Unerkennung, datt, wat ëmmer och eis Differenze sinn tëschent de Gesetzer vun de Reliounen, déi iwwregens hir Erklärung hunn, datt d'Mënschen hir geeschteg Inspiratioun vun enger selwechter Quell kréien, an datt mir all d'Sujete vun engem eenzege Gott sinn, dee Léift ass.